อกุศลจิตอยู่กับเราตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เรายังไม่เคยได้รู้จักในอกุศลจิตเหล่านี้อย่างอย่างที่เป็นนามปรมัตค่ะ so we instructed meditators to pay attention to the object they attach to ดังนั้นเราจะ พระอาจารย์จะสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยใส่ใจไปที่อารมณ์ที่ผู้ผู้ปฏิบัติธรรมยึดติดอยู่ พอใจอยู่ Now you pay attention to something you attach Can you see the mental process in your mind ในในเวลานี้ขอให้ขอให้ทุกท่านเนี่ยใส่ใจไปที่อารมณ์ใดก็ตามที่ท่านมีความยึดติดอยู่ รักชอบอยู่ และขอให้ท่านใส่ใจไปที่มโนทวารวิถีของที่เกิดในจิตของท่าน สามารถ ได้เห็นหรือเปล่า ท่านจะเห็นได้ไหมคะ ในขณะนี้คะไม่เห็นนะไม่สามารถนะทำไม ยังไม่รู้ รูปรรูปประมาทนามประมาท ยังไม่เห็นวิถี <laughs> so you must see it you must see it so meditators when they pay attention to something they very they attach very much at that time mental process arise in the jhana it is with greed แต่ว่าท่านจำเป็นที่จะต้องเห็นในขณะที่ท่านปฏิบัติธรรมมาถึงในในในระดับนี้เมื่อว่าเมื่อท่านใส่ใจไปที่อารมณ์ที่ท่านยึดติดมากพอใจมาก แล้วชวนะจิตที่เกิดขึ้นในมโนทวารวิถีของท่านจะเป็นอกุศลจิตที่ประกอบด้วยโลภะและทิฏฐิค่ะ We want to know this. We want to know that. We learn this, we learn that. We study this, we study that. We analyze this, we analyze that. เราอยากจะรู้เราอยากจะรู้จักเรื่องนี้รู้จักเรื่องนั้นเราอยากจะเรียนเรื่องนั้นเราอยากจะวิเคราะห์เรื่องนี้เราอยากจะวิเคราะห์เรื่องนั้น But you never think how to analyze your mentality. แต่ว่าท่านไม่เคยท่านไม่เคยคิดที่จะวิว่าทำอย่างไรจึงจะวิวิเคราะห์แยกแยะปรมัตนามปรมัตในในมโนทวารวิถีของท่านเอง Which is more important to know others and to know oneself อย่างใดสิ่งใดที่สำคัญมากกว่าคะ ในรู้การรู้จักสิ่งข้างนอกหรือว่ารู้จักเรื่องของคนอื่น หรือว่าการรู้จักเรื่องของตัวเอง The most important thing is to know what is with us สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือ การที่จะได้รู้จักว่าอะไรอยู่ในอยู่ในตัวเรา To know oneself เพื่อที่จะรู้จักตัวเองค่ะ Only then you can make an end of suffering. You can lead the way to make an end of suffering. เพื่อที่เราจะสามารถกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ค่ะ If you understand yourself, if you know yourself from the ultimate point of view, you can know others too. แล้วถ้าเผื่อว่าท่านสามารถที่จะรู้จักตัวเองจากรูปปรมัตนามปรมัตท่านก็จะสามารถเข้าใจบุคคลอื่นได้ด้วยค่ะ because everybody they have greed they have anger they have delusion they have pride they have jealousy stinginess so when you can understand yourself when you pra practice externally at that time also you understand them too เพราะว่าทุกคนก็ล้วนแต่มีราคาโทสะมานะอิสาอิจฉามัชริยะกุกุจจะอุตจาวิจิกิจฉาดังนั้นเมื่อท่านเข้าใจปรมัตธรรมเหล่านี้ในตัวเอง ท่านก็จะเข้าใจคนอื่นด้วยเพราะว่าเขาก็มีเหมือนกัน แล้ว เมื่อท่านต้องปฏิบัติกำหนดดูนามปรมัต ในบุคคลภายนอกนะคะพระหิทธาพระหิทธาในบุคคลภายนอกก็จะทำให้ท่านเข้าใจได้เช่นกันค่ะ so now when the meditators pay attention to something they attach if it is with happiness so the mentality that arises in each javana m y moment it will be 20 20และถ้าเผื่อว่าท่านใส่ใจไปที่ อารมณ์ที่ท่านติดยึดพึงพอใจด้วยและด้วยสมนัสเวทนา มีปิติ ดังนั้นในชาวนาจิตของท่านก็จะปรากฏนามนามปรมัตรวมทั้งจิตด้วยเป็น 20ค่ะ If if it is without piti it will be 19และถ้าเผื่อว่าไม่มีปิติคือเป็นอุเบกขาเวทนาก็จะเหลือ 19 ค่ะ Sometimes happily with happiness but with prompt และในในบางครั้งที่มีสมณัสสาเวทนาแต่ว่าเป็นสสังคาริกะก็จะมี 22 เพราะว่ามีถีนามิทาค่ะ With from do you understand สสังคาริกะท่านเข้าใจไหมคะ There may be many those who don't know ยังคงจะมีหลายท่านที่ไม่ไม่เข้าใจคำว่าสสังคาริกะ For example sometimes there is a thing that we don't want to really do but maybe friends with someone. Prompt. Friend, very good. <laughs> Please do. And then you follow do. Initially, you have no much interest. So, but you do happily. Because of this reason, it, it, is, it has been done because of prompt. That's why it is with Tina Mita. Not as strong as what you do with your intention. ยกตัวอย่างเช่นในในการทำอกุศลขอโทษค่ะ ในการทำกรรมบางอย่าง อย่างเช่นด้วยโลภะทิฏฐินี้นะคะ แต่ว่าท่านไม่ได้มีความสนใจที่จะทำด้วยตัวเองมาก แต่ว่ามีคนอื่นชักจูงให้ท่านทำว่าทำอย่างนี้สิดีนะดีนะ แล้วท่านก็ท่านก็ ทำอย่างมีความสุขแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้เป็นเพราะความจงใจของท่านที่จะทำด้วยตัวเองตั้งแต่แรก ดังนั้นโลภะทิฏฐิที่เกิดขึ้นก็ประกอบด้วยสมนัสเวทนา มีปีติ แต่ว่าจะมีถีนามิท้าเพราะว่าถูกชักจูงให้ถูกชักจูงให้ทำท่านทำเพราะว่าคนอื่นชักจูงค่ะ So sometimes with prompt without pity it will be 21และถ้าเผื่อว่าเป็นอุเบกขาเวทนา แต่ว่าถูกชักจูงให้ทำก็จะเหลือ21 so after discerning after taking concept as the object that attached At that time, we taught the meditators to pay attention ultimate reality, Sakupasada as an object. ในลำดับต่อไปในลำดับแรกนี่พระอาจารย์จะสอนให้ดูอารมณ์ที่เป็นบัญญัติ โดยที่ที่เรายึดติดทีนี้ในในขั้นตอนที่สองก็คือให้ดูเป็นปรมัตปรมัตธรรม ที่เรายึดติดค่ะ ultimate reality คือปรมัตถธรรมจักขุประสาท as object ให้ใช้โดยโดยใช้จักขุประสาทเป็นอารมณ์ค่ะ so actually meditators they are seeing จักขุประสาท it is arising and perishing so they need to pay attention it as sukha or nature or atta. So they need to develop unwise attention. โดยที่ในการใส่ใจ ไปที่จักกุประสาทต้องเจริญอโยนิโสมนสิการ เพื่อให้เกิดอกุศลเกิดขึ้นก็คือ ให้ใส่ใจจักขุประสาทในฐานะที่เป็นที่เป็นที่ว่าแม้ว่าเราจะเห็นว่ามันเกิดดับ แต่ว่าให้ใส่ใจว่ามันเที่ยง หรือว่าเป็นสุขหรือว่าเป็นอัตตา Only at that time the javana will be with loba rooted in loba greed และในเวลานั้นชวนาจิตก็จะเป็นโลบาทิฏฐิโลบาทิฏฐิ yes so When you practice, when you can do it practically, you will also tell me the same way. We are seeing arising and perishing. Difficult bande, to develop it as nature. It is not nature, it is a nature. <laughs> but you need to develop unwise attention. Can do. But little bit difficult initially, but after doing, after one after another, you understand it. ก็มีผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านที่จะรายงานกับพระอาจารย์ว่า เพราะว่าเขาเห็นจักคูประสาทเกิดดับ ดังนั้นเป็นการยากสำหรับเขาที่เขาจะใส่ใจจักคูประสาทว่าเที่ยงยั่งยืนนะคะ แต่ว่าพระอาจารย์ก็ให้กำลังใจกับเขาว่าจำเป็นต้องทำเพื่อที่จะให้ให้เข้าใจอกุศลธรรม ดังนั้น เขาก็พยายามจนเขาสามารถที่จะทำได้ในเวลาต่อมาค่ะ Remember what I have to all of you yesterday the purpose of practicing unwholesome mentality is to be able to remove the cause of it เพราะว่าพระอาจารย์ได้อธิบายให้เราฟังตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าเหตุผลที่เราจำเป็นที่จะต้อง ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะดูอกุศลจิต เพื่อที่จะละละเหตุที่ทำให้เกิดอกุศล so if we don't see the fault of it if we don't understand the disadvantages of it there will be no desire to remove them เพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่เห็นโทษภัยหรือว่าเราไม่เห็นคุณในการที่จะ ปฏิบัติเรา มันก็ยากไม่ไม่มีความอยากเราก็จะไม่มีความปรารถนาที่จะตัดที่จะละกิเลส That's why it is important to do นั่นนั่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราที่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติ So After loba d e i t i you need to continue loba mana, dosa, dosa isa, dosa machariya, dosa kukucha, moha vijikicha, moha utucha. หลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติโดยการกำหนดดูนามปรมัตของโลภะทิฏฐิเสร็จแล้ว ท่านก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติเพื่อดูอกุศลต่อๆไป เช่น โลภะมานะโทสะโทสะอิสาโทสะมัชริยะโทสะกุกุจจะโทสะกุกุจจะจะจะมีสองแบบด้วยนะคะ แบบแบบที่ได้มีความกังวลลำคาญใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว เกี่ยวกับสิ่งไม่ดีที่ได้ทำไปแล้ว แล้วก็ความกังวลใจเกี่ยวกับสิ่งดีที่ยังไม่ได้ทำแล้วก็ อุดโมหะอุทัโมหะวิวิจิกิจาก่อนแล้วโมหะอุทัจจะค่ะ So those who have studied Abhidhamma so in the Abhidhammata Sangha a Somanasa Sahagata d i t i g a t a Sambayuta Asankarika Sasankarika it is Loba d i t i Somanasa Sahagata d i t i g a t a Vipayuta อสังขาริกาสัสังขาริกา it is loba mana ท่านได้ท่านได้บอกชื่อของจิตให้ฟังนะคะ ว่าถ้าเป็นสมนสมนัสสาสหคตาคือว่าประกอบด้วยสมนัสสาเวทนาทิฏฐิคตา สัมปยุตตาก็คือประกอบด้วยสัมปยุตด้วยทิฏฐิ แล้วก็เป็นอสังขาริกาก็คือไม่ถูกชักจูงคือทำ ทำด้วยตัวเองด้วยความเต็มใจ หรือว่าเป็นสัสังคาริกะก็คือถูกชักถูกผู้อื่นชักจูงให้ทำหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือสมนัสสาสหคตา คือประกอบด้วยสมนัสสาเวทนา ทิฏฐิคตาวิปยุตตะ คือไม่ประกอบด้วยไม่สัมปยุตกับทิฏฐิ แล้วก็มีอสังคาริกะก็คือทำเองด้วยความเต็มใจและ หรือว่าสสังคาริกะก็คือ ถูกผู้อื่นชักจูงให้ทำค่ะ အကောယံမီဥပိ္ခာသာကတဒိဋ္ဌိကတသံတယုတအာသင်္ခာရိကသသင်္ခာရိကဥပိ္ခာသာကတဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတအာသင်္ခာရိကသသင်္ခာရိက It is also uh, any cop in လောဘဒိဋ္ဌိလောဘမာနဒွိဒွိပီတိ with uh, cup ဒွိဒွိပီတိ cup မိုက်မီပီတိ so เพราะฉะนั้นมักมักมักยานมักกยานสามารถประหารดิฏฐิโลบะดิฏฐิโซดาปฏิมักยานโดาโสาปฏิมัคญยานสามารถประหาร โลบะดิธิได้ บุคคลที่บรรลุโสดาปฏิมากยานก็ประหารโลบะดิธิสมนาสสหกตาดิธิกตาสัมปยุตตอุเบกขาสหกตาดิธิกตาสัมปยุตตเทวะยังมีโลภะมานะเข้าใจหรือเปล่า but บุคคลที่บรรลุสดาบันแล้วสดาบัดสดาบัิมากยันแล้วยันแล้วเขายังมีโทสะยังมีโทสะยังมีโมหะ so สดาบัิมากยันไม่สามารถประหารโทสะโมหะมานะได้ อาตมาไม่อธิบายแล้วจะทำยังไงเพื่อจะเข้าใจโดสะโดสะอิสะโดสะมัจจริยะโดสะกุกุกุกุจะโมหะอุดจจะโมหะวิจิกิจจะถ้าสามารถปฏิบัติได้เวลานั้นอาตมาจะสอน ดีไหมดีดี If it is so so we will continue how to practice idle cognitive process และในลำดับต่อไปพระอาจารย์จะสอนว่าจะท่านจะปฏิบัติเพื่อที่จะกำหนดดูจักขุทวารวิถีได้อย่างไรคะ so to be able to practice idle cognitive process t h a t followed by mind or cognitive process. We need to discern eye sensitivity and b a w a n g a first. b a w a n g a mind or. ในการที่จะกำหนดดูเพื่อให้เกิดจักขุทวารวิถี เราจำเป็นที่จะต้องใส่ใจไปที่จักขุประสาทจักขุประสาทและภวังคะ พร้อมกัน because the color the visible objects can impinge to the Eye sensitivity, sakupasada. In the same way, now I will give an example. Now you look at me. You see me. Why? Because of eye sensitivity. At the same time, my image my picture appear in your bhavanga. It impinges simultaneously to the two door, eye door and mind door. ยกตัวอย่างเช่น สีสีนี่นะคะจะกระทบกับจักขุประสาทเพราะว่าจักขุประสาทมีอันกระทบสีได้เป็นลักษณะ ดังนั้นเมื่ออย่างเช่นท่านมองไปที่พระอาจารย์เยวตะ รูปของพระอาจารย์เยวตะก็จะปรากฏที่ที่จักขุที่จักขุทวารของท่านพร้อมกันกับปรากฏที่มโนทวารของท่านในในเวลาเดียวกันค่ะ Because of this reason before going to pay attention the color as the object we need to discern eye door and mind door together ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดดูจักขุประสาทกับผวังไปพร้อมกันค่ะ It is the method the way practiced by the Venerable Sariputra เพราะว่าวิธีการนี้เป็นวิธีที่พระสารีบุตรเถระได้ปฏิบัติมาค่ะ It is very grateful because of this reason we can teach meditators onto decent mentality ด้วยเหตุผลนี้นี่การปฏิบัติของพระสารีบุตรที่ได้บันทึกมานี้เป็นประโยชน์มาก ทำให้ทางพระอัตยาสามารถที่จะสอนผู้ปฏิบัติว่าจะปฏิบัติได้อย่างไรโดยภาคปฏิบัติค่ะ so Venerable Sariputra also before he is going to d i s c e n n mentality he d e s c e n d two doors first, eye d o r and m i n d d o r Only after that he pay attention to the visible object. อย่างเช่นพระสารีบุตรเทระก่อนที่ก่อนก่อนที่จะใส่ใจไปที่อารมณ์ จะเพื่อที่จะเหตุเพื่อที่จะสามารถที่จะกำหนดดูนามปรมัตจะต้องก่อนที่จะดูไปที่สีให้ใส่ใจไปที่ จักขุประสาทกับผวังคะในในเวลาเดียวกันพร้อมกันนะคะ so when after that if you pay attention to the color of the group of k a l a p a s that color that color impinges to the eye sensitivity simultaneously in your bhavanga at that time eye d o g cognitive process and mind d o g cognitive process arise หลังจากที่ท่านได้กำหนดดูจักขุประสาทพร้อมกันกับกำหนดดูภวังคะแล้วท่านจึงใส่ใจไปที่สีของกลุ่มของกลุ่มของรูปกลาบที่อยู่ใกล้เคียงนะคะ สีนั้นก็จะไปกระทบที่จักขุประสาทและไปปรากฏที่มโนทวารพร้อมกันค่ะ หลังจากนั้นก็จะเกิดจักขุ จักขูทวารแล้ววิถีจิต วิถีจิตของจักขูทวารตามมาด้วยและจะมีผวังผวังขั้น แล้วก็ตามด้วยมโนทวารวิถีที่รับรู้สีเป็นอารมณ์ แล้วก็มีผวังขั้น แล้วก็มีมโนทวารวิถี เกิดขึ้นมีมโนทวารวิถีเกิดขึ้นหลายหลายครั้งค่ะ I will give an example. Please look at me. ตอนในขณะนี้พระอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ฟังขอให้มองไปที่พระอาจารย์นะคะถือแว่นอยู่ so ray of light so we were put we were how to say อ๋อส่องส่องผ่าน reflect huh? reflect so ray of light on this glass so it break through to here Just this is example. So when the color impinge to the sakupasada, it also appear in your bhavanga at the same time. So at that time, when the process arises. ค่ะคือพระอาจารย์ยกตัวอย่างว่า อย่างเช่น ท่านยกแว่นขึ้นมาแล้วแสงรัศมีของแสงก็จะส่องมาที่แว่น แล้วก็จะส่องทะลุแว่นลงไปที่ลงไปที่บนโต๊ะ เช่นเดียวกันที่ สีจะปรากฏที่จักขุประสาทซึ่งเปรียบเสมือนแว่น แล้วก็จะไปปรากฏที่มโนทวารด้วย Eye sensitivity can know visible object only. Ear sensitivity can know sound only. No sensitivity can know only smell. Tongue sensitivity just taste. Body sensitivity just a touch. But mind can know all. Can know visible object, audible object, smell, taste, and touch. Everything can be received by the mind. อย่างเช่นจักขุประสาทก็สามารถที่จะทำหน้าที่ได้อย่างเดียวก็คือการเห็นโจตประสาทสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเดียวก็คือการได้ยินคานาประสาทสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเดียวก็คือการดมกลิ่น ชิวหาประสาทสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเดียวก็คือการลิ้มรสแล้วก็กายประสาทสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเดียวก็คือการสัมผัส แต่ว่ามโนทวารจะสามารถที่จะรับรู้อารมณ์ทั้งหมดได้ก็คือสามารถที่จะเห็นรูป สามารถที่จะรู้รู้รู้สีหรือว่าเห็นรูป หรือว่าได้ยินเสียงหรือว่าได้กลิ่น หรือว่าลิ้มรสหรือว่ารู้สัมผัส แล้วก็สามารถรู้ธรรมารมด้วยค่ะ because of this reason after seeing someone you remember again with what with your mind ด้วยเหตุผลนี้เมื่อเวลาที่ท่านเห็นใครคนหนึ่ง ท่านก็จะสามารถจำได้ด้วยจิตของท่าน so you take that object again but not with your eyes with your mind through your perception ดังนั้นจิตของท่านก็จะรู้อารมณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางจักขุทวารแต่ว่าทางมโนทวารเป็นเพราะสัญญาของท่านที่เคยมีต่อวัตถุนั้น ต่ออารมณ์นั้นค่ะ Buddha said perception is dukkha พระบรมศาสดาตรัสว่าสัญญาคือความทุกข์ค่ะ Do you believe it ท่านเชื่อไหมคะ The bad perception you, the more perception you have, the more you suffer. ยิ่งท่านมีสัญญามากมากเพียงใดท่านก็จะยิ่งทุกข์มากเพียงนั้นค่ะ The bad perception you have, the more you suffer. สัญญาที่ไม่ดีที่ท่านมีมากเพียงใดท่านก็ยิ่งทุกข์มากเพียงนั้นค่ะ In the developed country, what we have, what we perceive is bad perception. ในประเทศที่เจริญแล้วเรามีสัญญาอย่างไหนบ้างมากกว่ากันคะในประเทศที่เจริญแล้วเราจะมีสัญญาอย่างที่ไม่ดีมากกว่าอารมณ์ของกรรมกรรมกรรมอารมณ์กรรมอารมณ์ของกรรมมีมากกรรมอารมณ์ because of this reason perception on the objects of developed country lead to unwholesome states of mind most of the time เพราะว่าในประเทศที่เจริญแล้วมีกามารมณ์ ในที่นี้ขออธิบายก่อนนะคะ เพราะว่าคำว่ากามารมณ์นี้เป็นศัพท์ภาษาบาลีจะจะหมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะคะ ในประเทศที่เจริญแล้วจะมีกามารมณ์พวกนี้มากมายดังนั้นกามารมณ์เนี้ยจะทำให้เกิดอกุศลจิตมากกว่า Every day what does the television teach you ในแต่ละวันโทรทัศน์สอนอะไรแก่ท่านคะ Every day what does the newspapers tell you ในแต่ละวันหนังสือพิมพ์สอนอะไรบอกอะไรแก่ท่านคะก่อให้โกรธมากขึ้น ก่อให้โลภมากโลภมากขึ้น ไม่ใช่เพื่อกุศลจิต เพื่ออกุศลจิต ดีหรือถ้าอย่างนั้นก็ต้องปล่อยนะ ต้องละ because of this reason there are a lot of danger in the world ด้วยเหตุผลนี้จึงมีภัยอันตรายมากมายในโลกนี้ค่ะ That's why Buddha said one day Buddha take a little bit of soil on his finger knee and ask bhikkhus, bhikkhus which is small, a little bit of soil that I have taken on my finger knee or the great earth. ในวันหนึ่งพระบรมศาสดาได้ทรงช้อนฝุ่นดินด้วยปลายพระนักขาแล้วก็ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้เป็นจะไหน ดินที่ปลายพระนขาของเรากับเทียบเมื่อเทียบกับพื้นพื้นปฐพีใหญ่อย่างไหนจะมากกว่ากัน Is it difficult question? นี่เป็นคำถามที่ยากหรือเปล่าคะ Can you give? Can you make such comparison? ท่านจะสามารถให้การเปรียบเทียบอย่างนี้ได้ไหมคะ You cannot you dare not do. Because very clear, very clear, one is very small, another is very, very, very huge. We cannot, we dare not do. People will complain. Why do you do? So easy. This is the quality of the Buddha. He can make very clear, which is very, very clear because he understands it. That's why this is not our ability.